Եթերում ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Ստուդիայում է Ծովինար Գրիգորյանը։ Այսօր ծրագրում Քուրդիստանի աշտավորական կուսակցության դիրքորոշումը հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցում։ Թեման լուսաբանում է Երևանի պետական համալսարանի դասախոս պատմական գիտությունների թեկնածու Ռուդիկ Յարալյանը։ Թուրքիայի քրդերը կենտրոնական իշխանությունների դեմ պայքարի մեծ փորձ ունեն, եւ նրանց մեջ ազգայնական գաղափարները բավական ամուր են նստած։ Թուրքերը օգտագործելով քարոշչական բոլոր հնարավորությունները անընդհատ ճանաչել են աշխարհին ցույց տալ, որ հայերն ու քրդերը ռազմական ոլորտում համագործակցում են, ընդդեմ պաշտոնական Անկարայի։ Սկսած 1980-ական թվականներից Թուրքիայի քաղաքականության մեջ կարևոր տեղ է գրավել ասալայի եւ քրդական կազմակերպությունների, մասնավորապես Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության այն է ՊԿԿ-ի միջև սերտ համագործակցության ճակերտավոր հարցը որը Երևանի պետհամալսարանի դասախոս պատմական գիտությունների թեկնածու Ռուդիկ Երալյանը անհիմն է համարում։ Այդ համատեքստում կարելի է համաձայնել ավստրիացի քաղաքագետ Բիբերյան համոզման հետ, համաձայն որի առաջին հերթին թուրքական կառավարությունն է փորձել կապել Քուրդիստանի աշխատավորական կուսակցության եւ հայության շահերը ուռճացնելով հայերի դերը Թուրքիայի ներքին գործընթացներում, որ เป զի դրանով հնարավոր լինի ամբողջացնել Թուրքիայի դեմ դավադրության տեսությունը ակնհայտ է, որ արդի ժամանակաշրջանում թուրքական ազգայնականության առաջնահերթություններից է համահավասարեցնել եւ միևնույն բարոյաիրավական հարթության մեջ քննարկել հայկական ու քրդական պահանջատիրության խնդիրները, որը մակերեսային ընկալմամբ Անկարային միևնույն գործիքակազմով հայերին եւ քրդերին հակազդելու հնարավորություններ է ընձեռում։ Սակայն առավել համակողմանի եւ խորքային քննության դեպքում բացահայտվում է, որ Թուրքիայի հայկական եւ քրդական հիմնախնդիրները համահավասարեցնելու հստակ միտումները նպատակաուղվել են հայ-քրդական հակասությունների խորացմանը։ Նախ եւ առաջ հաշվի առնելով արևմտյան Հայաստանի եւ հյուսիսային Քուրդիստանի գործոնները որոնց սահմանների եւ ապագա կարգավիճակի վերաբերյալ հայերի եւ քրդերի մոտ բացակայել են ընդհանուր գաղափարական մոտեցումներն ու փոխադարձաբար ընդունելի հայեցակարգային պատկերացումները։ Տարօրինակ է սակայն փաստ, որ Քուրդիստանի բանորական կուսակցության առաջնորդի եւ առասարակ նրանց առաջնորդների հայտարարություններում շատ է հոսվում, երբեմն շահարկվում հայոց ցեղասպանության խնդիրը եւ այդ օրինակներից մեկն էլ 1998 թվականին Օջալանի նամակներ ուղված ՀՀ երկրորդ նախագահին նրա ընտրության կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձը, որում ըստ էության տեսնում ենք, որ Քուրդիստանի բանորական կուսակցությունը ճանաչում է հայոց ցեղասպանության փաստը, բայց միևնույն ժամանակ նամակի բովանդակությունը հստակ ցույց է տալիս նույն այն քաղաքականության շարունակությունը, ինչ որ Թուրքիայի իշխանությունների կողմից է իրականացվում, այսինքն տեղի է ունենում քրդական եւ հայկական իրողությունների համահավասարություն։ Ռոդիկ Երալյանի կարծիքով երկու խնդիրներն էլ պիտի քննարկվեն, սակայն տարբեր հարթություններում։ Նա հայ քրդական ներկա հարաբերությունների անբավարար արդյունավետության պատճառները բարձելու համար պատմականորեն հետ է գնում դեպի 20-րդ դարի 20-ական թվականներ։ 1920 թվականի օգոստոսի 10-ին ստորագրված Սևրի պայմանագիրը, որը ըստ էության ինչ որ լուծում է առաջարկել հայկական հարցին եւ քրդական հիմնախնդրին, առ այսօր չի ստացել ելակետային առանցքային փաստաթղթի ընկալում, որի հիման վրա կարելի կլիներ որոշակի ասել հայկական եւ քրդական պահանջատիրության խնդիրները, հստակեցնել նպատակները եւ որոշ դեպքերում էլ համատեղել ջանքերն ընդդեմ թուրքական իշխանությունների մերժողական քաղաքականության։ Հակառակ այդ տրամաբանությանը Սևրի պայմանագիրը երբեմն չի արժանացել հայ եւ քուրդ ողջ հասարակությունների տարբեր շերտերի, այդ թվում մտավորականության կողմից միանշանակ ընդունելության։ Ես կարող եմ նշել այս համատեքստում օրինակ հայ մտավորականներից Նիկողայոս Ադոնցին, Դերսիմի եւ Խարբերտի սանջակները էթնոաշխարհագրական առումով նա գտել է, որ կազմել են ոչ թե գտել է, այլ այդպես էլ կա ըստեյության, ուղղակի բարձրաձայնել է այդ մասին հայկական բարձրավանդակի անբաժանելի մասը, ուստի դրանք չեն կարող Քուրդիստանի մաս կազմել Սևրի պայմանագրի համաձայն։ Իհարկե կան այսպիսի անհամաձայնության խնդիրներ հայերի եւ քրդերի միջեւ, Ըստ Երալյանի ներկայիս իրողությունները չպետք է համեմատել 19-րդ դարի երկրորդ կեսի եւ 20-րդ դարի առաջին քառորդի իրողությունների հետ։ Եթե այդ ժամանակներում թուրքական իշխանությունները կարողացել են հասնել նրան, որ հայերի եւ մյուս թուրքական ժողովուրդների մասնավորաբար քրդերի միասնական հակաթուրքական ճակատ ստեղծելու ջանքերը հաջողությամբ չեն պսակվել, նույնիսկ կարողացել են քրդական ցեղերին հանել հայերի դեմ եւ հայ-քրդական հարաբերություններում լարվածություն առաջացնել, ապա այժմ դա անել հնարավոր չէ։ Ինչու՞։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ 20-րդ դարասկզբին թուրքական իշխանությունների հետ առերեսման խնդիր են ունեցել հայերը, այլ ոչ քրդերը որոնց գլխին կախված է եղել ֆիզիկական բնաջնջման վտանգը։ Քրդերը հիմնականում ընկալվել են որպես հայկական հարցի լուծմանը նպաստող կամ խանգարող գործոն։ Այդ ժամանակ հայ-քրդական դաշինքի չկայացման գլխավոր պատճառներից մեկը եղել է քրդերի մոտ ցեղակլանային մտածելակերպի գերակայության եւ պատշաճ մակարդակի իրավագիտական բացակայությունը։ Ներկայում հայերի եւ քրդերի մոտ դերերի փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Ֆիզիկական ոչնչացման վտանգի արժեք կանգնել է քուրդ հասարակությունը, որը ինչու՞ չէ հայության աջակցության կարիք ունի հայկական լոբինգի քարոշցյան։ Այլ հարցը թե որքանով է քրդական հասարակական քաղաքական ընկալումներում գերիշխող հայերի հետ գործակցության անհրաժեշտության դիտացումը։ Երկրորդ, ներկայում այլևս չի գործում հայ-քրդական հարաբերությունների նախին տրամաբանությունը, որի շրջանակում քրդական ավատական դասի համար հայ բնակչությունը հանդիսացել է շահագործման օբյեկտ՝ բեկերի եւ աղաների հարստության առատահոս աղբյուր։ Երորդ, ռուս քրդակետ Նիկիտինի այն համոզմունքը, որ առաջին աշխարհամարտի տարիներին երեք թուրքերի կրոնական արքախոսներն են արտնացնել քրդերի մարտական ոգին ընդդեմ այլադավանների, չի կարող բնորոշել ներկա ժամանակների գործընթացները։ Այսօր Թուրքիայում չկա այլադավանների այն խնդիրը, որը եղել է 20-րդ դարաշրջանի առաջին քառորդին, սակայն այդ իրողությունն առայսօր որևէ կերպ չի ազդել Թուրքիայում քրդական հարցի սրության կամ թուլացման նվազման վրա։ Փաստորեն կրոնադավանականության գործոնը, որը Սուլթան Համիդի այնուհետև երիտասարդական կառավարության կողմից լայնորեն օգտագործվել է քրդական հանրույթի մոտ հակահայկական տրամադրություններ զարգացնելու նկատառումներով, այլևս ժամանակավրեպ է։ 4-րդ ներկայիս Թուրքիայում գոյություն ունի քրդական ազգայնական գաղափարների կայուն տեմպերով զարգացման եւ ընդլայնման որոշակի գործընթաց, որը բխում է հայ-քրդական համագործակցության խորացման շահերից։ Նախկինում քրդական ցեղապետերը տարբեր աշիրետներ են ներկայացրել, որոնք հայերին նկատմամբ հաճախ ցուցաբերել են միմյանց հակասական դիրքորոշումներ։ Իսկ հիմա ազգայնական գաղափարների տարածման արդյունքում որոշակի չափով լուծվել է քրդերի միակարծության խնդիրը, որին մեծապես նպաստել է քրդական քաղաքական կուսակցությունները եւ առաջին հերթին Քուրդիստանի աշխատավորական կամ բանվորական կուսակցության դերակատարումը։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին եւ 20-րդ դարասկզբին քրդական առանձին աշիրետների հետ արեմտահայության գործակցության փորձերը մեծապես ձախողվել են հենց այն պատճառով, որ համազգային գաղափարները խորթ են եղել քուրդ ցեղապետերին, առավել եւս ցեղերի շարքային անդամներին։ Հակառակ թուրքական քաղաքական վերնախավի ապագայի վերաբերյալ ունեցած տեսլականին այսօր կարելի է տապալված որակել 20-րդ դարասկզբի համաթուրանական կամ պանթյուրքական գաղափարախոսության այն սկզբունքը, որը ենթադրել է քրդերի միաձուլում եւ թրքացում։ Քանի որ դրանից անցել է շուրջ 1 դար, բայց այդ ընթացքում քրդական ազգայնականության դրսևորումները ոչ միայն չեն խեղդվել իրենց բնորանում, այլ շարունակել են արժանաբար ամրապնդվել։ Ադրբեջանի Հանրապետությունում ապրող թալիշների ազգային ինքնագիտակցության մակարդակը բարձրացնելու ուղղությամբ որոշ աշխատանք են կատարում եւ մենք հայերս։ Պատմական գիտությունների թեկնածու Ռուդիկ Երալյան Մի քանի տարի արդեն աշխատում է Թալիշտանի ձայն ռադիոկայանը, որը սկսել է իր հեռարձակումները Շուշիից եւ արդեն շուրջ 1 տարի է գործում է Թալիշական արբանյակային հերոստատեսություն։ Հիմնական նպատակը այն է, որ ազգայնական խեղված, ճնշված նկարտումները այդ էթնո ազգային միավորի մոտ ի վերջո որոշակի մակարդակի բարձրացվի։ Եվ այդ ուղղությամբ արդեն հաջողություններ կան եւ 1 տարվա առաջվա կամ մի քանի տարվա առաջվա վիճակը չի կարելի համընկնել այսօրվա վիճակի հետ։ Շարունակում ենք հաղորդումը միջազգային խայտաբղետ նորություններով։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները ցանկանում է, որ Ռուսաստանը որպես պետություն դադարի գոյություն ունենալուց։ Նման կարծիքի հայտնել Ռուսաստանի Դաշնության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը, հայտնում է Կոմերսանտը։ Ուկրաինան նրանց բացարձակ չի հետաքրքրում։ Նրանց հետաքրքրում է Ռուսաստանը։ Նրանք շատ կցանկանային, որ Ռուսաստանը առհասարակ չլիներ որպես պետություն, ասել է Պատրուշևը։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանը շատ մեծ հարստություն ունի, իսկ ամերիկացիները կարծում են, որ ռուսներն այդ ամենը անօրինական ճանապարհով են ձեռք բերել եւ արժանի չեն դրան։ Դուք երևի հիշում եք ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար Մադլեն Օլբրայթի հայտարարությունն այն մասին, թե ոչ հերավոր Արևելքը, ոչ Սիբիրը Ռուսաստանին չեն պատկանում, հավելել է Պատրուշևը։ ԱՄՆ-ն ու ՆԱՏՕ-ն Ռուսաստանի հետ երկարատև դիմակայության են պատրաստվում, անկամ եթե Վլադիմիր Պուտինը լքի Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի իր պաշտոնը։ Այս մասին հայտարարել է Պենտագոնի ղեկավար Էշթոն Քարթերը, հայտնում է Reuters-ը։ Ռուսաստանը չի կարող փոխվել ոչ Պուտինի օրոք, ոչ էլ նրա հեռանալուց հետո, հայտարարել է Քարթերը Բերլինում եվրոպական իր մեկշաբաթյա շրջագայության մեկնարկին։ Հարցին, թե Պուտինը կարող է փոխել իր քաղաքականությունը, Քարթերը պատասխանել է, որ նման հույսեր չունի, սակայն ամբողջովին վստահ չէ։ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հույս ունի, որ Ռուսաստանը կվերադառնա կանխատեսելի քաղաքականությանը։ Իսրայելի ներքին գործերի նախարարի կինը լրագրող Ջուդի Մոզեսը ներողություն է խնդրել Թվիթերում իր կատարած գրառման համար, որտեղ նա ԱՄՆ նախագահ Բարակ Օբամային համեմատել է թույլ սուրճի հետ։ Գիտեք, թե որն է Օբամա սուրճը։ Դա սև եւ թույլ սուրճն է, գրել էր Մոզեսը Թվիթերում։ Գրառումը բուրն հասարակական ռեակցիա էր առաջ բերել։ Շատ մեկնաբաններ նման համեմատությունը ռասիստական էին որակել։ Վրացի թատերապարուհի Նինո Անանյաշվիլին բարեգործական աճուրդի ժամանակ վաճառել է բալետի իր մաշիկները Թբիլիսիի հեղեղից տուժածներին օգնելու համար, հայտնում է Գրուզիա on-line-ը։ Հյուրանոցներից մեկում կազմակերպված աճուրդի ժամանակ պարուհու մաշիկները վաճառվել են 3000 դոլարով։ ՆԱՍԱ-ն հրապարակել է Արևի Մակերևույթին հսկայական սլաքի վերափոխման պատկերը։ Առաջին անգամ այս սլաքը հայտնաբերվել էր մայիսի 28-ին։ Սլաքը կազմված է ելուստներից, որոնք իրենցից արևի հետ համեմատ սառնյութեր են ներկայացնում եւ որոնք վեր են բարձրանում ու մնում արևի մակերևույթին նրա մագնիսական դաշտի պատճառով, գրում է Ռիա Նովոստին։ Հունիսի 17-ին գիտնականները նորից ստացել էին այդ սլաքի պատկերը։ Այն մի փոքր աղճատված է, սակայն ամեն դեպքում լավ տեսանելի է։ 33 տարեկան հասակում վախճանվել է Մեծ Բրիտանիայի ամենագեր տղամարդը, որը կշռում էր 413 կիլոգրամ։ Հաղորդվում է, որ Կարլ Թոմփսոնի մարմինը հայտնաբերվել էր նրա տանը, գրում է գազետան։ Հարևանի խոսքով փրկարարների մի քանի ժամ է պետք եղել տղամարդու դիակը տանից դուրս անելու համար։ Թոմփսոնը վերջին 12 ամիսների ընթացքում տանից դուրս չի եկել։ Ավարտվեց ձայն բազմած հաղորդաշարի հերթական 2015 թվականի հունիսի 23-ի թողարկումը։ Այն պատրաստել են լրագրող Սովինար Գրիգորյանը, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, մոնտաժող Նադեժդա Դուլուխանյանը։